Luis de Camões, quincent iara. Onis cias que lingvo estas grava elemento en la formigio de popolo, de nazietzo. La animo de popolo estas gia culturo, la spirito de culturo trovigas en gia lingvo. En citiu iaro du mil du dec quar, Portugaloi cae Brasilanoi, cae homoi el aliei sep landoi, festas la quincent de la nascidio de Luís de Camões, portugala poeto quiu per sia vercaro donis definitivan structuron cae belezon al la portugala lingvo. Ancao tiu lingvo estas nia patrolando, kiel scribis alia poeto. Li estes visiulo con interna energio legita al classica tradizio, cies maestroi estis Homero, Ovidio, Vergilio, Danto, cae aliae. Li aspiris al creado de nova civilizatio por la Portugaloi, cae por tio li conceptis ian maiestan, necredeble subliman poemegon, la Lusidoi. Dum dec du iaroi li elaboris sian cef vercon, quio estis unua foie publicigita en la iaro 1572. Temas pri la conqueroi de la Portugaloi en la tiam neconata mondo. Multa interpreto e creigis circa tiu monumenta verco. Versaine li inspirigis ie grecae mitoi, quiui celis reorganisi la chaosan mondon. Por tiu ambizia celo, li devis elabori la lingvon en maniero genia, cae transdonis a la portugala lingvo gian veran formon. Crom la lusidoi, ancau liei multae classicae sonetoi contribuis al tiu ambizia construado. Luis Vaz de Camões nascidis en neconata tago en la iaro 1524, probable en nobela familia. Oni ne multon stias pri lia vivo, sed probable li estis solide educita lau classicae ideoi, inclusive de lernado de la latina lingvo, literaturo, geografio, cae historio dum lia infana agio ocasis grandai marai voyagioi cae malcovroi flanque de la Portugalai scipistoi. Li studis teologion cae filosofion en Coimbro. Li vivis en maniero aventurezza, malquieta cae dipocia. Pro am el revigio, li exiligis en Africon cae farigis militisto quio causis perdon de uno oculo provundo en batalo. Poste li iris orienten, quie li trapassis serion da suferoi plurfoie arestita. Li batalis quiel ano de Portugala armeo. Precise tiu momente li comensis la longan vercadon de sia cefa poemego li mortis je la deca de junio 1580. Gis hodio, oni consideras lin la plei alta nomo en la portugala lingvo.